Auscultu cae ripetu. Porzio du. Antau unu semaino aperis la unua porzio de la exerzaro Auscultu cae ripetu. Jen la dua porzio. Giu gin. Saluton al ciui en tiu ci curso vi baldau rimarcos tre bonan progresson. Attente auscultu, cae legu la frasoin. Parolu la lingvon por via plesuro. La texto pritractas la mondan culturon. Vi estas libera, electu la temoin cae giù la lingvon dum via parolo. La ritma parolo accelas lernadon. La bona strukturo ordigas la pensoin. Vi estas capabla, daurigu la curson. Ocasos congresso de sam ideanoi. Ne ciui parolas la lingvon jam bone? ne timu paroli, vi certe successos. Neniu criticos, vi raitas erari. Saluton amicoi, ni povas paroli. Ni volas compreni la vortoin cae frasoin. Ni audas tre bone, cae lernas rapide ni legas la texton lau ritmo agrabla. Personae contactoi varmigas la coron. Do captu la chanson por novai amicoi. Comuna cantado malfermas la coroin. Ni baldau cun venos en rondo amica. Bonvenon, amicoi, en nia cunveno. Ni volas hodiau paroli cae canti. Ni amas la vivon, ni shatas musicon. Lau tacto agrabla, ni movas la corpon. Ni sidas, austaras, etendas la bracoin. Ni cantas, cae danzas, cun granda plesuro. Ni audas la lingvon, ripetas la frasoin, facile parolas silaboin cae vortoin. Ni estas contentai, ni bone progressas, por mondo pli bela, por homa compreno. Ni agas volonte, cun gioio en coro. Ciu tio congruas cun viai ideoi? Ien pluai exemploi de frasoi lernindai. Si trinkis la cafon, cae mangis la cucon. Li trinkis bieron, cae mangis kolbason. Fin fine la gastoi forlassis la domon li vocis kelneron por mendi bieron. In pilcludas sur verda gazono. Quin knaboi cae plurae knabinoi promenas. Babilas knabinoi, cae ancau la knaboi. Post horo la grupo forlassas la parkon. Signoro en auto, salutas naibaron. La iuna virino promenas cun hundo. Mal iuna avino racontas fabelon. La lito attendas la laza in genepoin. Iliaig patroi visitas concerton ni shatas matene promeni en parco. Sur monto ni spiras tre puran aeron. Et zino demandas, Ciu estas iam tempo? La ezzo respondas, Ies certe, rapidu. Ni devas foriri, por baldau al veni mi estas jam preta, el shaltu la lumon. Vi devas controli ciuccio funccias. Connectu la cablon al via ecrano. Cai usu exteran clavaron portio. Vi povas comforte en la texton sed ancau ja eblas man scribi Mi volas acceti elektran biciclon. Vi devas veturi tre longan distanzon. Ien solvo perfecta por mia problemo. Ciu tio sufficias? au ciu io mancas au ciù mi prefere nun faru nenion. Attendu momenton, jen venas la helpo. Vi povas facile separi la dratoin. La poštelefonoi funccias sen drate.